lanarekin, eh, ongi xokatu du, defentsan biziki hona izan da, eta eta gero pixkanaka, pixkanaka, gure jokoa biziki ongi ustut eh, egin dugu, pixkabat biparetekin, eta olaz, bai eh, aintzinan, eta eta ala, bai, pixkanaka emaitzea hartu dugu, eta ez dugu, ez dugu, ez dugu, Gandugu uh, beldur piskator oita marretan, ez eh, pilota mugitzen, baina bo, eta ikusi da lauak akituak ginela eta Mekitza, matxo, Mekitza, Mekitza, Mekitza, Mekitza, Mekitza, Mekitza, Mekitza, Mekitza,